Fala que as palavras é rápida, né? É. Ei. Me amarra nunca sai de moda. Jogador nunca olhou pra foto. Pedalada, corda, tá picacha. Ela sabe que eu sou bom negócio. É ovelha, mas o sangue é lobo. Quer tirar foto com o meu zoro. Fala que adora pobre louco. Quero ver me adorar sem troco. Que se atrasar hoje é o relógio. Pois eu vivo só adiantado. Que tá sujo é só minha sola. O meu nome já foi limpado. Eu e menor só saía no soco. Era o que eu vivia dopado. Hoje eu vivo só sair projétil. Pela casa desse causa colapso nelas. Explora a favela, bate vai sentar na minha peça. Fuma um pra pegar uma brisa, mulher só portela. Bate vai sentar na minha peça. O é onde eu deixo, contei duas vezes até o infinito. Lá no pátio Liberdade me olhava, conto grana mais que o jogo do bicho. Meu se chama Gold Label, meu inglês é Books on the Table. Eu chamei todas as cachorras late, fodo elas trajando Versace. Tenho flow, melodia, veja minha hierarquia minha mãe não tava na pia. Porca de igual na sempre do meu dente quebrado. Mudei meu sorriso pra lente. Seu salário de um ano <laughs> é o que eu come de gente. Hoje você diz sou bonito, antes me chamou de esquisito. Sou foda pra caralho, tá ligado? Eu sou o bicho. colapso nelas, explora a favela. Bate vai sentar na minha peça chama um pra pegar uma brisa. Mulher só portela, bate vai sentando minha peça. Causa colapso nelas, explora a favela, bate vai sentando minha peça. Fuma um pra pegar uma brisa. Mulher só portela, bate vai sentando minha peça. Jogador nunca olhou pra foto. Pedalada corda tá picacha. Ela sabe que eu sou bom negócio. É ovelha, mas o sangue é louco. Quer tirar foto com o meu zoro. Fala que adora pobre louco. Quero ver me adorar sem troco. Que se atrasar hoje é um relógio. Pois eu vivo só adiantado. Que tá sujo é só minha sola. O meu nome já foi limpado. Eu e menor só saía no soco. Era o que eu vivia dopado. Hoje eu vivo só sair projétil. Mira a cara desse